بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد Nakon zahvala i salavata i salama na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, počinjemo uz Allahovu pomoć govoriti o najvažnijem dijelu ove naše vjere, a to je akajd, odnosno uvjeđenja ili vjerovanja. Pa ćemo kroz ova druženja u ovom predmetu pokušati dati jedan presjek, analizu najvažnijeg u vezi s tim. Znači da čovjek ima uvid jer smo rekli da vjeru možemo podijeliti na dvoje akaid i propisi, znači šerijat. Te propise možemo podijeliti na obrade, to jest i vadete, i možemo ih podijeliti na međuljudske odnose, sve što se odnosi u vezi s tim. Znači, govorimo o jednoj cijelini koja je temeljna u ovoj vjeri, akajd. S posebnim osvrtom Znači, kroz ova druženja, ako Bog da, ili pri kraju ovih druženja koji ostanu s nama da se druži, govorit ćemo o pogledu bosanskih halima, kroz istoriju do kojih mognemo doći, kako su oni gledali na Akajd i šta su oni pisali o Akajdu. Što će biti jedan poseban osvrt uz Allahovu pomoć ili, kroz, ili na kraju ovih predavanja ako nas Allah Đelešanuhu poživi. A danas ćemo govoriti o sljedećem. Prvo, šta znači akida i šta je akajda. Drugo, važnost akide i akajda. Treće, posebnosti i specifičnosti islamske akide i akajda, ciljevi islamske akide i temelji na kojima je izgrađen. Znači, o tome ćemo, ako Bog da, govoriti danas, pa da počnemo sa Allahovom pomoći. Šta je to akajd? Ima neko prije da je čuo za riječ akajd ovdje? Čvrsto vjerovanje u Allaha Đelešana. To je akajd. Ima li neko još da bi nešto dodao? Ovo što je brat rekao, to je tačno, ali je dijelimično akajd. Znači, srž akajda. Jes, znači i to, i to spada u to. Međutim, akajd je pojam koji označava više od vjerovanja u Allaha Znači, obuhvata je vjerovanje u, u imanske šarte, sve. Znači, ali ovo je srž, znači vjerovanje u Allaha Đelešanu je srž, a obuhvata se. Zato Ulema kaže šta je akajd. Akaid je inače riječ arapskog porijekla izvedena od riječi zavežen. Znači zavežen. To je znači šta znači riječ. A sama definicija kažu to je skup ubjeđenja izgrađenih na principima Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu to je najprostija definicija kajna. Znači, to je jedan skup ubjeđenja izgrađenih na Kur'anu i sunnetu. Što se tiče riječi ka skup ubjeđenja, iz, iz, iz njih zaključujemo da se ovdje radi o ubjeđenjima. <clears throat> Znači, nije ništa vezano za propise u smislu da reguliše kako dati zekat, kako klanjati, kako postiti i slično, nego ono što treba vjerovati i biti ubijeđen. Što se tiče riječi izgrađenih na principima Kur'ana i Sunneta, iz njih zaključujemo odakle, znači, na čemu je izgrađena ta akida i odakle je crpina. Što znači da u njoj nema analogije. Interesantno za islamski akaid, da ne prihvata analogiju reci Pa ćemo vidjeti da poslanik sallallahu alaihi ve u, u jednom dijelu noći biva prenesen iz Mekke na, u Betul Maktis i onda na sedmo, na sedmo Jel tako ili nije? Podliježe li to našim analogijama? Po svim našim proračunima, saznanjima, to je nemoguće. Međutim, mi vjerujemo u to zato što je izgrađeno na čemu? Ame su mi kaže Subhane ledi esrabi bi Neka je slavljen onaj koji je svoga roba u jednom dijelu noći preveo iz Mekke u Bitul Znači, na tom principu. I drugo, da ne govorimo sada o drugim stvarima u vezi sa akajdom. To je definicija. Šta je onda akajd? Šta je akajd? Skup ubjeđenja izgrađeni na principima Kur'ana i Sunneta. Skup ubjeđenja izgrađeni na principima Kur'ana i Sunneta. To je akajd. Sljedeće što je za nas važno, zašto je važan akajt. Akajd je važan što je temelj svemu ostalom. Znači njegova važnost ogleda se u tome što se nad njemu temelji sve ostalo. Pa recimo naš namaz neće biti ispravan ako mi pogrešno vjerujemo. Naš hač, naš post i tako dalje. I to se jasno vidi. Recimo, ja ću vam navesti samo jedan hadis koji se nalazi inače u poglavlju ima, imana u, u muslimovom sahihu. Gdje je Aisha radijallahu anha upitala poslanika, koji je inače bio njen suprug. Allahu poslaniče, Kaže ona Ibnu Đudan bio je čovjek takav i takav. Naime, bio je darežljiv, spajao je rodbinske veze, obilazio rodbinu znači, pomagao im, pomagao i drugim ljudima. Šta više kaže imam nevevi u komentaru tog hadisa, Ibn Đudan je bio toliko darežljiv da je on znao nekada veliki lonac postaviti na, na trgu Mekke, znači u centru Mekke, gdje bi se klale deve, ovce i ostala stoka, stavljala u taj lonac i mogu, imao je tome pristup kogod je htio. Znači, kogod je dolazio bilo iz Mekke, bilo sa strane koji su dolazili na hađ, jeli su i uzimali bez ikakva računa. Sve na njegov račun. Znači, veoma da režljiv čovjek. Kaže Aisha Allahu anha, Allahu poslaniče, hoće li on od toga imati ikakve koristi? Misli na ahiretu, Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u. Ništa mu to neće koristiti. Ovaj hadis možete naći u muslimovom sahihu, u prvom tomu prevedena je ova zbirka, u prvom tomu kaže neće mu koristiti. Innehu lem yekul jevmen rabbi gfirli hati'eti jevmeddin. U životu nikada on nije rekao, gospodaru moj, oprosti mi moje grijehe na sudnjem danu. Kaže imam nevevi komentator ovog hadisa, to jest, znači to znači, ove poslanikove riječi nikad u životu nije rekao oprosti mi grijehe gospodaru na sudnjem danu, znači da nije vjerovao u proživljenje na sudnjem danu. Nije vjerovao da će ljudi biti proživljeni, da će polagati račun. I to njegovo pogrešno vjerovanje, odnosno nevjerovanje u što je morao vjerovati, dovela je do toga da Allah nije htio od njega ni druga djela. Znači tu se ogleda važnost ispravnog vjerovanja. I razumijete ovo? Znači sve ostalo se izrađuje na tome. Na kraju krajeva, kad bi vas neko upitao, koja je razlika između mukmina i munafika? Ko je mu'min? vjernik musliman. A ko je munafik? Licemirni ovi ostali. Šta je razlika između te dvije vrste? Ovaj Aha. Ubijeđeni vjeruju. To mi drugim riječima kažemo, a kajd je taj koji je napravio razliku među Ovaj vjeruje i na osnovu tog vjerovanja klanja, posti i daje zekat. A ovaj licemjer ne vjeruje nego da klanja da, i ostale stvari radi od islama, ne zbog vjerovanja, nego zbog nekog drugog interesa. I to je ono što je napravilo razliku među njima. Da će ovaj biti nagrađen na najvišim stepenima, a ovaj će biti na najnižim stepenima, pa čak i ispod nevjernika. Mislim da samo to dovoljno govori o važnosti vjerovanja i zbog toga je naša ulema prije, naročito vidjet ćete ako Bog ja sam posebno gledajući bosansku literaturu koja je napisana perom naše uleme prije, poput Hanđića, Smajlovića i prije njih, Asana Kafije, Pruščaka i ostalih, ako mogu da ćemo se, njihovih pisanja, koliko su oni pažnije posvetili tome, malte ne vidjet ćete da skoro sve što su napisali, napisali su u vezi s tim. Vrlo rijetko je bilo fikskih rasprava ili drugih sličnih, bilo i toga, ali u poređenju sa ovim vrlo malo. Što ukazuje na njihovu svijest koliko su to smatrali važnim i bitnim. Je li to u redu? Dobro. Kakve su to posebnosti ove naše akide? Znači, kad kažemo sve ima nešto, neke karakteristike, crte koje ga čine karakterističnim, posebnim i sličnim. Pa kakve su to posebnosti ove naše akide, ubjeđenja i vjera? Prvo, preuzeta je iz Kur'ana i sunneta. Znači, to je prva posebnost. Što znači, kako to kažu, božanskog je porijekla. Od Allaha Đelešanu direktno. Znači za ovo naše, naše vjerovanje ne može se ni jedan čovjek na zemaljskoj kugli pohvaliti da je on nešto tu izmislio, da je on nešto tu utemeljio i slično. Pa i poslanik sallallahu alejhi ve je samo prenosio. I on je prenosila te akide. Džibril dođe od Allaha dželle kaže poslaniku sallallahu alejhi ve a on to prenese. Pa se je čak dešavalo koji iščitava sunnet poslanika sallallahu da je bilo stvari koje on nije znao. Znači, bilo je nekih stvari u vezi sa gajbom nepoznatim, što nije znao do dotičnog momenta dok mu ne dođe objava, pa to objava. Što znači jasno ukazuje da je poslanik i čak i poslanik sallam, prenosilac i pojašnjivač te akide, tih ubjeđenja. Znači, božanskog je porijekla, od Allaha i gradi se samo s tim. To dovodi do nove specifičnosti, a to je da za sve što se nalazi u njoj postoji lanac prenosilaca do poslanika sallallahu I dan danas ima ljudi koji imaju sveske takozvane džaze od poslanika sallallahu alaihi ve do današnjih dana postoji sene. Čak šta više Kažu ulema taj sve nedostaće do sudnjeg dana. Čuli ste možda za hadis da će doći Deđal. Jer tako li nije? Deđal je čovjek ko, kojim će Allah iskušati ljude, poslaće ga pred kraj ovog dunjaluka i on će se proglasiti Bogom. I bit će ljudi u teškoj, nezavidnoj situaciji. I kad dođe pred Medinu, neće moći ući na, u sveta mjesta, Izaći će čovjek i reći će ti si Deđal o kojem nam je govorio Allahov poslanik. Kažu neki komentatori ovog hadisa, riječi tog čovjeka o kojem nam je govorio Allahov poslanik, znači da je on zadržao to rečeno govor taj, taj lanac do njegovih dana. Znači da će ostati povezanost ta s poslanikom, što drugi narodi nemaju. Znači ovaj umet jedino ima taj senet povezanost sa tim, sa svojim poslanikom Sljedeća specifičnost akide jedinstvo svih vjerovjesnika i poslanika na njoj. Znači sada mi vjerujemo u sve ono što su svi poslanici i vjerovjesnici vjerovali od Adema do Muhameda sallallahu Znači, svi su oni vjerovali u jedno i vjerovanje se nikada nije mijenjalo. Ono što se mijenjalo među njima su praktični propisi. Znači, propisi praktične primjene gdje je za neki važio jedan, pa je dokinut, pa se to mijenjalo, dok nije ostalo na ovome što je Kur'an donio. Ali akari ubjeđenja, vjerovanje u Allaha, u Meleke, u sudni dan, u kader, u sudbinu, to je ostajalo i bilo zajedničko svim vjerovjesnicima i poslanicima. Je to u redu? I to je velika fajda i velika specifičnost. Da čovjeka ova akida veže sa svakim vjerovjesnikom i poslanikom koji je bio do Adema Hmm. Sljedeće, ovaj, naime, akida islamska njena specifičnost je da čovjeka veže i za život posle Znači, možemo to nazvati ahiretskom akidom. Znači, čovjeka veže ne samo da mu predstavlja ovdje na ovome svijetu u što treba vjerovati, nego ide i van ovoga svijeta i povezuje ga i sa budućim svijetom. To je isto tako specifičnost ove akide. I posljednje što ćemo spomenuti, ovo dobro poslušajte. Od specifičnosti islamske akide je da se nikada ne kosi sa zdravim razumom. Znači, nikada se neko, ne, ne može doći situacija da, da zdrav razum može reći to je nemoguće. Znači, nije razum taj koji sudi. Razum ne može neke stvari dokučiti. Ali, ne kaže da je, da je nemoguće. Naravno, ovo je sad malo klizavo razum je kajd, imat ćemo posebnu temu, znači mjesto razuma u Akaj. Jel imate vi nešto za dodati u vezi s ovim? Koliko neko ima pitanja, bi sestre isto imaju pričam tamo. Ako imate pitanja, možete postaviti. Molim. Ja imam zopće malo pitanja, pa nije da hmm. Ovo, pazi, samo izvini, znači nije ovo završeno, još mi nastavljamo samo u vezi s ovim, jel ima nekih problema? Upravo hmm. Moje pitanje je bilo onaj, vezano ono, Zašto se recimo pri toliko sada onaj banala nikako ne možemo da ujednačamo ako imamo Kur'an sunnet? Zašto se mi toliko onaj cijepamo, razilazimo u nekakve grupe, podgrupe, razumijete? Ja. Eto da mi što Pa hoće doći i to ako Bog U redu. E sad napišite ciljevi islamske akide. Malo Znači šta to islamska akida ima za cilj da napravi od čovjeka? Ciljevi akide. Hmm. Prvo, hoćemo čekati svjetlo ili nastaviti? Dobro. Regulisanje odnosa između čovjeka i njegovog gospodara i između čovjeka i drugih stvorenja. Znači, to je prvi Allah Đelešanu kao stvoritelj čovjeka ima određena prava kod njega i samim tim čovjek mora da ispunjava obaveze u skladu s tim. A naravno samim tim što živi među drugim stvorenjima mora da ispunjava određene obaveze i prema drugim stvorenjima. Regulisanje odnosa između čovjeka i njegovog gospodara i čovjeka i drugih stvorenja Drugo, da napravi od čovjeka korisnu osobu koja gdje god se pojavi širi dobro i hajr. I koja u svom životu uzima dobro za princip. Može, može. Znači, ta akida čini od njega korisnu osobu gdje god se nađe i pojavi. i princip u njegovom životu je dobro i samo dobro. Sljedeći budi u čovjeku uvijek optimizam. Znači čovjek koji je sebi uzeo Allaha za gospodara, ne može da ne bude optimista. Da ne kaže iz svake situacije naći se izlaz. Pa ako recimo opskrba malo stisnuta, pa nema baš čovjek koliko mu treba uvijek, pa nema ono što bi htio da ima i tako dalje, pa nekada sa zdravljem nije dobro, pa čovjek bude bolestan nekad, pa nekada teže, nekada, nekada manja bolest bude, ali uvijek pozitivno razmišlja, uvijek je optimista i kaže bit će iz, izlaz. Doće olakšanje. Međutim, čovjek čija je veza sa Allahom slaba, obično pada u očaj i u beznađe i nerijetko, se, nerijetko i presudi sam sebi, kako to kažu, digne ruku na sebe dok to sa vjernikom nije slučaj. I zato poslanik sallallahu alejhi i kaže da je naime čudio se vjernikovom primjeru jer ako ga zadesi nešto loše on se strpi i opet bude dobro na kraju, a ako ga zadesi dobro on zahvali i opet bude dobro za njega na kraju. A kako kažu inače u jednoj izreci da uvijek bude isto nemoguće. Znači mijenja se, čovjek ide nekad loše, nekad dobro, ali uz svoga gospodara uvijek izađe na salamit. Sljedeći. čini od čovjeka ozbiljnu osobu koja život shvata ozbiljno. vi ono to možete primijetiti na sebi. Koliko čovjek, recimo, prije druženja, čini čovjeka ozbiljnu osobu koja život shvata ozbiljno. Pa da to nije nekakva igra. Da je treba trošiti u drogi, u alkoholu, u bludu, u traćenju vremena, pa čak i u brzoj vožnji koja često završi smrću. Svata svoj život ozbiljnije da treba da napravi nešto od života. Da uredi svoj odnos sa svojim gospodarom. Da uredi svoj odnos sa roditeljima. Da uredi svoj odnos sa rodbinom. Sa braćom i slično. Da ne kaže, ma šta mene briga za sve. Ozbiljnost u životu. I to se čovjek može primijeti to čovjek može primijetiti na sebi. Recimo, ovaj, kad dođe pa on kad posluša pa čuje da mora se roditeljima obratiti, njegova vjera, njegovo objeđenje u Allaha Đelešanu, čini ga da on svojim roditeljima čini dobro i da se kloni zla koje je činio njima, bilo jezikom, bilo dijelima ili bilo čim drugim, rodbini, prijateljima, komšijama i ostale. Jeste razumjeli to? Mm. I sljedeće i posljednje u ovim ciljevima čini ga samilosnim. Čini ga njim I punim brige za druge. ćemo ovdje, zadržat ćemo se uz Allahovu pomoć. Ostali smo dužni jedan odgovor našem bratu. A ako imate vi nekakvih pojašnjenja, primjera i slično, buru. Znači, pa Odgovorit ćemo odmah. A znači, što se tiče toga razilaženja i ostalog, to ima jedna posebna tema ovdje, doći će uz Allahovu pomoć. Znači, razilaženja, pojem razilaženja, razlozi i razlika između razilaženja u smislu različitosti mišljenja i razilaženja u smislu mržnje, znači takozvanog razdora. To postoji razlika između toga dvoga u šarijatu, pa ćemo govoriti ako boga o svemu tome podrobno, da sad ne bismo duljili o tome. Hm. To je bilo upotpunjeno čovjek Znači mora da ima svoje Pa čovjek mora da bude ovaj, Napomena, ovo su samo neki ciljevi, znači, šta akida čini čovjeka, mislim, šta želi od njega. Znači, želi od njega jednu zdravu, normalnu osobu koja zna svoje mm. obaveze prema gospodaru i prema ostalim ljudima. Znači, to je, to je plod ove Akida A Allah najbolje zna. Znači, ako nema nikakvog više učeća sa vaše strane, vidjet ćemo se ako Bog da u sljedeći put u utorak, jel? U utorak govorit ćemo o pristupima muslimana ovog umeta Akajdu, pa ćemo vidjeti njihove podjele na, na dvije strane, na dvije vrste i o principima ove, ove akide. قول قولي هذا واستغفر الله صلى الله عليه وسلم محمد السلام عليكم